Eu am văzut apa cea vie, ieșind din dreapta templului, Aleluia! Și toți acela care apa a venit s-au mântuit și vor cânta Aleluia! Aleluia! Lăudați pe Domnul pentru că este bun veșnică este îndurarea Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Du, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.